Եթերում օրացույցն է։ Այսօր փետրվարի 7-ն է, տարվա 38-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1918 1807 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Պրեյսիշ Էյլաուի ճակատամարտը ռուս-ֆրանսիական-պրուսական պատերազմի նշանավոր մարտերից մեկը։ 1832-ի այսօրը ռուս մաթեմատիկոս Նիկոլայ Լաբաչովսկին Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայում ներկայացրեց Էվկլիդեսյանից տարբերվող իր նոր երկրաչափությունը։ 1981 թվականի այսօրը Խորհրդային Միության ռազմածովային ուժերի Տու 104 ինքնաթիռը վթարի ենթարկվեց, ինչի հետևանքով մահացավ 52 բարձրաստիճան սպա, որոնց թվում 16 ադմիրալ եւ գեներալ։ 1984 թվականի այսօրը ամերիկացի դիեզերա գնաց Բրյուս Մակենդելսը առաջին անգամ առանց ապահովագրող ճոպանի հատուկ հանդերձանքով դուրս եկավ բաց դիեզերք 1899 թվականի այսօրը առաջին շոքեքարշը մտավ Ալեքսանդրապոլ այսօրը ծնվել են 1478 թվականին անգլիացի նշանավոր մտածող Թոմաս Մորը։ Մորը կաթոլիկ եկեղեցու սուրբ է վերածնդի դարաշրջանի հումանիստ։ Նա հայտնի է իր «Ուտոպիա» երկով։ 1812-ի այսօրն է ծնվել անգլիացի գրող Չարլզ Դիքենսը։ Վիկտորիա Թակուհու դարաշրջանի անգլիացի նշանավոր գրող Վիպասան ակնարկագիր։ Իր կենթանության օրոք անգլիալեզու ամենահանրաճանաչ գրողն էր։ Համաշխարհային գրականության դասականներից մեկն է։ 1841 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի ինժեներ, ճարտարապետության պատմաբան եւ տեսաբան Օգյուст Շուազին։ 1876 թվականին թատրոնի հայ դերասան, Խորթային Հայաստանի եւ Խորթային Վրաստանի ժողովրդական արտիստ Իսահակ Ալիխանյանը։ 1910 թվականի հենց այսօրն է ծնվել փիլիսոփա եւ մանկավարժ Մամիկոն Արուստամյանը։ 1922 թվականին նկարիչ Մկրտիչ Սեդրակյանը, 1923 1929 թվականին չիլիացի սյուրռեալիստ ռեժիսոր թատերագիր, կինոարտադրող, երգահան դերասան Ալեքսանդր Խադարովսկին։ 1954 թվականի այսօրն է ծնվել գերմանացի երաժիշտ, երգիչ, երգերի հեղինակ, երաժշտական պրոդյուսեր եւ հերոստատեսային դեմք Դիթեր Բոլենը։ 1965 թվականին կոստարիկացի ֆուտբոլիստ եւ հարձակվող Ռոջերս Գոմեսը։ 1995 թվականի այսօրն է ծնվել հայ ֆուտբոլիստ պաշտպան Գայել Անդոնյանը։ այսօրը տոնում են։ 2012 թվականից փետրվարի 7-ը նշվում է որպես համացանցում հայատար գրելու օրը։ Նախաձեռնությունը սկիզբ է առել Facebook-յան օգտատեր Զոհրաբ Եգանյանի գրառմամբ։ Նախաձեռնության նպատակն է համացանցի բոլոր հարթակներում հայերեն գրելը դարձնել հայատար։ Իր Facebook-յան գրառման մեջ Զորաբ Եգանյանը կոչ է արել փետրվարի 7-ը հրճակել որպես համացանցում հայատար գրելու օր՝ ի պաշտպանություն վիրտուալ հարթակներում մեսրոպատար հայերենի։ Հեղինակը դա հիմնավորում էր նրանով, որ 2012 թվականին մեսրոպատար հայերենը համացանցում բավականին վատ վիճակում էր գտնվում, եւ նույնիսկ հայտնի պետական գործիչներն իրենց գրառումները սոցիալական ցանցերում կատարում էին լատինատար հայերենով։ Դրան նպաստում էր նաև հայտար գրելու տեխնիկական հնարավորությունների բացակայությունը։ Ժամանակի ընթացքում նախաձեռնությունը մեծ ժողովրդականություն է ստացել եւ դրան միացել են անհատներ, գազམ་ակերպություններ, հասարակական քաղաքական գործիչներ։ 2016 թվականին Vivassel MTS բջջային օպերատորը եւս միացել է նախաձեռնությանը իր բաժանորդներին կարճ հաղորդագրությունները հայատար ուղարկելով։ Աստիճանաբար հաղթարվել են նաև տեխնիկական խոչընդոտները եւ ստեղծվել են համացանցի միացող բոլոր սարքերից հայատար գրելու հնարավորություն տվող անվճար ծրագրեր։ Այսօր փետրվարի 7-ն է, տարվա ավարտին մնաց 327 օր։